Natakasan niya ako. Kaya nga alam kong hindi ka na rin interesado na bayaran ang atraso mo. Pero, hindi ako nakakalimot. Kung wala ka ng planong bayaran ang atraso mo, may ibang paraan para maningil. <sighs> Baril? Inip na inip na ako. At di na ako makapaghintay. Kaya tama na lang natapusin ka na. Sige! Sige, putok mo yan! Barilin mo ako! Tutal, wala na rin namang kwenta ang buhay ko! Ibutok mo na yan! Ano? Patayin mo na ako! Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos. galit na nararamdaman ni Wendell dahil sa nalaman niyang lihim. Hinagad nitong makaganti sa kinagis ng ama. At makadalihen siya rin ng perang pantubos kay Ashley. Kasama ang kaibigang si Carlos, suot ang maskara, pinasok nila ang kanilang bahay. Subalit nagising si na Edgardo at Grace. Nagkaroon ng komosyon sa silid Natakot si Grace at nahirapang huminga hanggang sa mabuwan. Nabigla si Wendell sa nangyari at napasigaw siya nang makitang humandusay ang ina habang hawak ang dibdib. Sapat na ang naging reaksyon at boses na narinig ni Edgardo para matiyak na si Wendell ang isa sa nanloob sa kanila. Sa burol ni Grace, nagpunta si Wendell para makita ang mama at humingi ng tawad Subalit pinagtabuyan ito ni Edgardo dahil para sa kanya, walang karapatan si Wendell na makita ang ina. Charo, kahit na anong gawin kong pagmamakaawa, hindi ako pinalapit ni Papa sa kabaong ni Mama. Napakasakit noon sa akin dahil hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya at sabihing pinagsisisihan ko ang lahat at ibulong sa kanya ang aking pagmamahal. Bakit kailangan ipagtabuyan mo si Wendell? Dahil wala siyang puwang sa lugar na to, Lorena. Pinsan, mama pa rin niya si Grace. Kahit nasabihin mo hindi sila magkadugo. Wala siyang kwentang tao. Bakit mo sinasabi yan? Baka nakakalimutan mo, kayong nagpalaki kay Wendell. Yun ngang nakakasama ng loob eh. Kami ang nagpalaki sa kanya. Lahat binigay namin. Pero ito pang mapapala namin. Ito pang isusukli niya sa lahat ng kabutihang ginawa namin sa kanya. Siya ang naging dahilan ng masakit na pagkawala ni Grace. Isinisisi mo sa kanya ang lahat? Oo. Dahil isa siyang malaking malas sa buhay namin. Edgardo, unfair yun sa anak mo. <laughs> hindi ko siya anak, Lorena. At kahit kailan, hindi ko matatanggap na anak ang tulad niya. masisisim papa mo kung itakwil ka man. Wendell, mabigat na naging kasalanan mo. Dahil sa ginawa natin, nawala ang mama mo. Carlos, ano ba itong ginawa ko sa mama ko? Nagsisisi ka? Oo. Naging padalos-dalos ako sa naging desisyon ko. Wala na tayong magagawa pa. Nangyari na ang lahat. Handa akong harapin ang kasalanan ko. Lalo na sinapit ni Mama. Anong gusto mo? Sumuko sa mga pulis? Magpakulong? Kung yun ang kailangan, Carlos. Wendell, baka nakakalimutan mo. May isa pang problema tayong di naaayos. Si Ashley, hawak pa ni Bigman. Carlos, hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano na si Ashley? Naghihintay si Bigman. Gulo-gulo na ang isip ko. Ang gusto ko mawala na lang. Para matapos na lahat ng problema ko. Wala na rin ako pupuntahan dahil sa gulong ginawa ko. Iyon na yata ang pinakamalaking dagok na nangyari sa buhay ko. Ang hangad ko sa mga pagkakataong yon ay maglaho na lang. Galit ako sa sarili ko, sa mga ginawa ko. Nawala ang mahalagang tao na tanging nagmamahal at umuunawa sa akin. Samantala, wala na rin akong interes para bawiin pa si Ashley kay Bigman. Ha? Walang iyang Wendell na yon? Hindi ko na makontak ang cellphone. Nagtataguan na yata ako ah. Nanay yata siyang pakialam kay Ashley. Ano hindi niya ako maiisahan? Loko siya. Huh? Si Ashley. Tatakasan ako ng walang iya. Hoy! Bumalik ka dito! Huh? Sa ulo baba ito! Hindi mo ako matatakasan! Binawasan ko yung hayop na big na yon. Pati ako'y dinamay sa gulo nila ni Wendell. At ang walang yang si Wendell, wala na yatang pakialam sa akin. Pinabayaan na ako sa kamay ni Big Man. Magpatayan silang dalawa kung trip nila. Huwag nila ako idamay! Dapat na akong dumistansya sa Wendell na yon. Tatapusin ko na ang anumang namamagitan sa amin. Ayokong madamay sa gulo nila! kasalanan ko. Sana po mapatawad niyo ako. Hindi nagkamali yung na napagtanungan ko. Dito ka pala ngayon naglulungga sa isang lumang bodega, Wendell. Big man! Nagulat ba kita? Nagsumbong na ba sa iyo yung sota mo na nakatakas sa akin? Hindi pa kami nagkakausap ni Ashley. Akala ko nga hawak mo pa rin siya. Natakasan niya ako. Kaya nga alam kong hindi ka na rin interesado na bayaran ng atraso mo. Pero, hindi ako nakakalimot. Kung wala kang planong bayaran ng atraso mo, may ibang paraan para maningil. Baril! Inip na inip na ako. At di na ako makapaghintay. Kaya tama lang natapusin ka na. Sige, Sige, iputok mo yan! Barilin mo ako! Tutal, wala na rin namang kwenta ang buhay ko. Iputok mo na yan! Patayin mo na ako! Ah! alam kung anong gagawin ko, kung paano na ako. Kaya nang makita ako ni Big Man, hindi ako natakot sa plano niyang patayin ako. Sino ka ba? Ka- kaibigan po ni Wendell. Uh, kailangan niya po ng tulong. Wala na akong pakialam sa kanya. Nakikiusap po ako. Nasa panganib po ang buhay niya. Nasa ospital siya ngayon dahil may bumaril sa kanya. Kinalimutan ko na siya. Kaya wala na akong pakialam sa kaibigan mo. Pero sir, Nagsasayang ka lang ng oras. Sige na, makakalis ka na. hayaan niyo na lang siya mamatay. Sa laki ng naging kasalanan niya, kulang pa ang buhay niya na maging kabayaran sa kasamaan niya. Wala ka na ba talagang natitirang awa kay Wendell, pinsan? Lorena, bakit ako maaawa sa taong dahilan ng kamatayan ni Grace? Anak mo siya. Bakit mo ba lagi sinasabi yan? Hindi ko kaano-ano si Wendell. Alam na alam mo yan dahil ikaw mismo ang gumawa ng paraan para makahanap ng sanggol na ipapalit natin sa namatay naming anak ni Grace. Oo, kuya. Kaya nga alam na alam ko ang lahat. At gaya ng sinabi ko, anak mo si Wendell. Totoo mo siyang anak. Kadugo mo siya, kuya. Ano? Pinsan, sorry. Patawarin mo ako kung naglihim din ako sa'yo. Dahil ayoko rin maging komplikado pang sitwasyon noon. At malaman ni Grace ang totoo. Kaya hindi ko na rin pinagtapat sa iyo ang lahat. Naguguluhan ako sa iyo. Ano ba sinasabi mo? Paanong nangyari nakadugo ko si Wendell? Anak mo siya kay Rebecca, kuya. Ang babaeng nakarelasyon mo. Yung babaeng pasta na lang na iniwan mo nung makahalata si Grace tungkol sa pambababae mo. Ano? Nauna lang ng isang araw na nanganak si Rebecca sa ospital na yun at namatay ito sa panganganak. At ang bata, mahina rin ang katawan at kailangan na manatili sa incubator. Kaya sa pamamagitan ng halagang binigay mo sa akin para sa ating plano, nagawan ko ng paraan yon. Kumausap ako ng tag-ospital para gawin ang plano. Ipinalit sa namatay niyong anak ni Grace ang sanggol na anak ni Rebecca. Kaya si Wendell, na mula sa pagkabata ay itinurin mong iba at pinagkaitan ng totoong pagmamahal. Siya ay totoong mong anak. Anak mo siya kay Rebecca. Pasensya ka na. Nagsinungaling ako sa'yo. At iba ang sinabi ko nun. Hindi yan totoo, Lorena. Pinsan, walang dahilan para magsinungaling pa ako. Tsaka wala na si Grace. Napilitan akong sabihin sa iyo ang katotohanan. Dahil naawa ako kay Wendell. Lalo na ngayon, nasa ospital siya at nakikipaglaban sa kamatayan. Edgardo, kailangan ka ng anak mo. Huwag mo naman siyang pabayaan. Magagawa mo pang ayusin ang buhay niya. Maging ama ka sa kanya. Dahil yun ang kailangan ni Wendell ngayon. Maawa ka naman sa anak mo. Gising ka na pala, Wendell. Pa- Papa? Ligtas ka na. Yun ang sabi ng doktor. At ang taong bumaril sa'yo, pinaghahanap na siya ng mga pulis. Ba- bakit po kayo nandito? Dahil alam kong kailangan mo ko, anak. Anak? Tinawag niyo akong anak? Hindi po ba itinakwil niyo na ako at ayaw niyong tanggapin na anak niyo? Pero bakit ngayon? Anak, saka na lang natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Ang kailangan mo ngayon ay lubusang magpahinga. Naguguluhan po ako. Malalaman mo rin ang totoo. At alam kong mauunawaan mo ang lahat. Pero ngayon, Panatag mo na lang muna ang isip mo. Basta ako, narito lang ako sa tabi mo anak. Hindi kita pababayaan. Magsisimula tayong muli. Hindi ko pa rin po kayo maintindihan. Ang mahalaga ngayon ay buhay ka. At may pagkakataon pa tayo para makasama ang isa't isa. At maging ama ko sa'yo. iyo. Sa isang buwan kong pananatili sa ospital, hindi ako pinabayaan ni Papa. Lagi siyang naroon para bantayan at alagaan ako. Doon ko naramdaman ang pagmamahal niya. Nang gumaling na ako at nasa bahay niya, sa kanya sinabi ang lahat. Ang katotohanan na dapat kong malaman, maging ang pagiging tunay naming mag-ama, na naging lihim din sa kanya Masakit man isipin na kailangan pang mangyari ang lahat para mahayag ang katotohanan kay tagal ding nakakubli. Pero naisip ko, may dahilan ang lahat. Sa ngayon, okay na kami ni Papa. Nakahingi na ako ng tawad sa kanya at napatawad na rin niya ako. Alam kong masaya na rin si Mama para sa amin sa ngayon ay sinusulit namin ni Papa ang mga oras na kami ay magkasama. Ipinararamdam din namin ang pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa. Hanggang dito na lang. Gumagalang at nagpapasalamat, Wendell. Ang buhay ay puno ng hiwaga. Puno ng mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Minsan ay nagbibigay ng saya at may pagkakataon ding lungkot at kabiguan. Subalit anuman ang dumating, anuman ang pagsubok na pagdaanan, may mga lihim mang nabuksa na maaaring nagpagulo sa sitwasyon. Ang lahat ng ito'y kailangang dumaan, subalit magagawang lampasan. Lalo na kung mangingibabaw ang pag-unawa at pagmamahal. Yan ang kabuuan ng liham na padala ni Wendell na pinamagatang maskara dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.